Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին համարոտ։ ԼՂ պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը վստահորեն իրականացնում են իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը։ Այսօր կայացել է ԼՂ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 4-րդ նստաշրջանի լիագումար նիստը։ Արցախում են Հայաստանի արյունաբանության եւ ռուսկաբանության ասոցիացիայի մի խումբ բժիշկներ։ Յակոմիսկի խմբի համանախագահները հոկտեմբերի 2-րդ կեսին կայացել են տարածաշրջան։ Ապրիլին Ադրբեջանը նախապես ծրագրված լայնածավալ ագրեսիա սանձազերծեց Արցախի դեմ։ Հռոմի Պապն անհանգստություն է հայտնել Հալեբ քաղաքի իրադրության կապակցությամբ։ Բաքվում ջրհեղեղը Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Սեպտեմբերի 28-ի լույս 29-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 20 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է շուրջ 500 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամլոյ ծառայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը պահպանել են հրադադարի ռեժիմը եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Նույն աղբյուրի համաձայն Հանրապետության օթային սահմանի անվտանգության ապահովման նպատակով Պաշտպանության բանակում մշտապես իրականացվում են հակաօթային պաշտպանության զորքերի մարտունակության ու մասնագիտական ունակությունների կատարելագործման ուղղված միջոցառումներ։ Սեպտեմբերի 26-ից Պաշտպանության բանակի ռադիոտեխնիկական գումարտակներից մեկում մեկնարկել է մարտավարական զորավարություն։ Այն նպատակ է հետապնդում կատարելագործել հրամանատարների եւ շտաբների աշխատանքների ներդաշնակումը, ինչպես նաեւ անznակազմի մոտ ձևավորել բարձր բարոյակամային հատկանիշներ։ ԼՂ 6-րդ գումարման ազգային ժողովը վերադարձել է ամառային արձակուրդից եւ սկսել 4-րդ նստաշրջանի աշխատանքները։ Այսօր տեղի ունեցավ նստաշրջանի առաջին լիագումար նիստը, որի օրակարգում 4 օրինագիծ էր եւ 1 հաշվետվություն։ Белал Алани репортажи. Նախքան օրակարգային հարցերին անդրադառնալը ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նշեց, որ խորհրդարանը ամառային արձակուրդը անցկացրել խորհրդարանական ակտիվ գործունեությամբ, կայացել են այլ երկրներից ժամանած գործընկերների ու պաշտոնական պատվիրակությունների հետ հանդիպումներ, քննարկումներ, խորհրդակցություններ։ Խորհրդարան աշխատանքներ է տարել նաև երիտասարդական խորհրդարանի հետ։ Ամառվա ընթացքում իրականացված աշխատանքներին հակիրճ անդրադարձից հետո խորհրդարանը անցել է օրակարգային հարցերի քննարկմանը։ Շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների պահպանության վարչության պետ պետի տեղակալ։ Արթուր Գաբրելյանը օրինագիծ է ներկայացրել էկոլոգիական կրթության եւ դաստիարակության մասին։ Օրինագծի ընդունումը պայմանավորված է Ձերնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում բարենպաստ եւ էկոլոգիապես անվտանգ շրջակա միջավայրում ապրելու եւ յուրաքանչյուրի սահմանադրական պարտականությունների իրականացումը շրջակա միջավայրի պահպանության գործում պահանջում է քաղաքացիների էկոլոգիական բարձր գրագիտություն, որը ձեռք է բերում էկոլոգիական անվտանգ կրթության ընթացքում։ Այսպիսով էկոլոգիական կրթությունը պարտադիր կդառնա կրթական բոլոր համակարգերում, իսկ այս մոտեցումը падգամավորներից մի քանիսը վերապահումով ընդունեցին։ Առաջացած հարցերն ու առաջարկությունները խորհրդարանը ժամանակ կունենա քննարկելու միջև օրինագծի երկրորդ ընթերցումը։ Այսօր այն ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ։ Շրջակա միջավայրի եւ բնական ռեսուրսների պահպանության վարչության պետի տեղակալի ներկայացրած երկրորդ օրինագիծը, որ կրկին բնապահպանության ոլորտից էր, թափոնների մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին տարիներ։ Փոփոխությունները պայմանավորված են 2013 թվականին ընդերքի մասին ընդունված օրենքի կիրարկումից հետո 2003-ին ընդունված թափոնների մասին օրենքի հետ առաջացած հակասություններով։ Գործող օրենքներում օգտակար հանոցների ուսումնասիրության արտոնահանման վերամշակման եւ հարստացման արդյունքում առաջացած մակաբացման ապարները եւ վերամշակման հարստացման ապահանման ընթացքում մնացած մնացորդները չի դիտարկվում որպես թափոն իսկ օրենքի սույն նախագծի համաձայնեցված օրենքներում փոփոխությունները եւ լրացումներ կատարելով մակաբացման ապարների եւ հանքանյութի վերամշակման հարստացման ընթացքում առաջացած մնացորդների տեղադրման ժամանակ հաշվի կառնի նաեւ թափոնների տեղադրման դեպքում անհրաժեշտ պայմանների եւ բնապահպանական նորմերի ապահովումը Շրջակա միջավայրի պահպանության ոլորտից երրորդ օրինակ գիծը բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի մասին էր։ Օրինագիծը խորհրդարան է մտել հուլիս ամսին, եւ անցած ամիսների ընթացքում չնայած բավականին քննարկվել է այնուհանդերձ այսօրվա նիստին նորից հարցադրումների պատճառ դարձավ։ Այդ էր պատճառը, որ գլխադասային արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հանձնաժողովի նախագահը օրինագծի վերաբերյալ բացի եզրակացություն տալուց նաեւ բարձաբանում տվեց, որ դրույքաչափերը որոշելու համար հստակեցումներ է պահանջում կարգը։ Այս Այս օրինագիծը եւս ընդունվեց առաջին ընթերցում։ Մեկ այլ օրինագիծ, որ արժանացավ խորհրդարանի հավանությանը, շահութահարկի մասին օրենքում փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին էր։ Օրինագիծը ներկայացրեց էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Գաբրելյանը։ Փոփոխությունը վերաբերում է առնվազն 100 միլիոն դրամ ներդրում կատարելու դեպքում շահութահարկի արտոնությունից օգտվողների շրջանակը ընդլայնելուն։ Գործող օրենքի համաձայն այդ արտոնությունից օգտվում են գրանցման պահից առնվազն 3 տարիների ընթացքում 100 միլիոն ներդրում կատարողները առաջարկում է նշված արտոնությունը կիրառել հաշվի առնելով համապատասխան հանձնաժողովին հայտ ներկայացնելու տարվա նախորդող 3 տարիների ընթացքում կատարված ներդրումները, ինչը կհանգեցնի ԼՂ տնտեսության տարբեր ճյուղերում ներդրումների խթանմանը։ Միաժամանակ առաջարկում է նշված արտոնությունը կիրառել միայն մեկ անգամ եւ արտոնությունը տարածել միայն արտադրական բնույթի հիմնական միջոցների ձեռքբերման նորված ներդրումների մասով։ Բելալալայան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ ԼՂ առողջապահության նախարարության հրավերով երկօրյացով Արցախում են Հայաստանի արյունաբանության եւ ռուսկաբանության ասոցիացիայի մի խումբ բժիշկներ։ Այս շրջանակներում բժիշկները տեղի մասնագետների հետ սեմինար դասընթացներ են անցկացրել Սարգիս եւ Ամալիա Կարապետյանների անվան հանրապետական բժշկական կենտրոնում եւ Արևիկ մանկական բուժմիավորումում, պատմում է Վարսիկ Խարությունյանը։ Ասոցիացիայի բժիշկները նման դասընթացներ մինչ այդ անցկացրել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ 6 գյուղում։ Արյունաբանության եւ ռուսկաբանության ոլորտների նորություններին ծանոթացան նաեւ Արցախի բժիշկները։ Բժիշկ Գևորգ Թամանյանը նախ տեղեկություններ հաղորդեց ասոցիացիայի մասին, ապա անդրադարձավ մանկական քաղցկեղին, նրա տարածվածությանը, ռիսկի գործոններին։ Քաղցկեղի բնագավառում իհարկե շատ կարևոր է նաև իրազեկվածության բարձրացումը, մասնավորապես այն դեպքերում, երբ կանխարգելումը կամ վաղ ախտորոշումը լավ արդյունքներ է տալիս, որոնցից մեկը նաև մելանոման է, մաշկի քաղցկերը։ Միշտ խոսում ենք հասկերի մասին որպես դատավճիր կամ նման ձևով։ Դրա համար որոշեցինք այս կոնգրեսը իրականացնենք ու ինքը բավականին մեծ հաջողություն եղավ Օրինակ Էդգար Գանջմանը, որ լեյկեմիայից էր բուժվել, ինքը երբ որ ելույթ ունեցավ, ասաց ես բուժվել եմ, մարդիկ եղան, որ տեղից հենց ասացին մենք էլ ենք շատ մեծ ազդեցություն ունեցավ, հիմա մյուս տարի շատ ավելի մեծ է լինելու եւ եթե կցանկանաք մասնակցել շատ ուրախ կլինենք։ Արյունաբանության եւ ուռուցքաբանության ասոցիացիայում այս տարի հիմնադրվել է նաեւ երիտասարդ ուռուցքաբանների խումբը, որտեղ ներգրավված են մոտ 100 երիտասարդ բժիշկներ։ Բժիշկ Գևորգ Թամանյանն առաջարկեց Արցախի երիտասարդ բժիշկներին փորձի փոխանակման նպատակով այցելել Երևան եւ տեղում մասնակցել հաջողակի կազմակերպող սեմինարներին։ Այս տարի հիմնադրվեց նաև երիտասարդ ռուսկաբաների խումբը, որտեղ ոտնի հավաքի արդեն մարդ ենք, անընդհատ հավաքվում ենք, դեպքեր ենք քննարկում, մեկը գնաց միջազգային կոնգրեսի գալիս նորություններն է ներկայացնում։ Երիտասարդներից եթե կուզենան մասնակցեն, էլի շատ ուրախ կլինենք, առաջի համաժողովը լինելու է 19-20-ին, էլի ամբողջությամբ անվճար է լինել։ Բաներ կան, որ ձեզ օգտակար կլինի ինչով, որ եթե կցանկանաք վերապատրաստումներ կամ այդ հնարավորությունն էլ ասոցիացիան ընձեռնում է։ Մեկը մենք օրինակ համագործակցում ենք Չինաստանի բժշկական համալսարանի Թայվանում եւ Թայվանի առողջապահության նախարարության հետ մոտ արդեն երևի 15-ից ավել բժիշկներ եղել են այդտեղ անվճար է ամեն ինչ լինում այդ վերապատրաստ Չինաստանի բժշկական համալսարանում բաժին ներկա անվճար բայց մանկաբուժությունը ամբողջությամբ անվճար է Ինչ է իրենից ներկայացնում քաղցկեղ հիվանդությունը այդ հիվանդությունը իրոք անբուժելի է Գևորգ Թամանյանի պատասխանը հետեւյալն է Փաստերը դա հիվանդությունների մեծ խումբ է, բավականին մեծ։ Կարող է նույնիսկ ավելի շատ լինի, քան իրական ինֆեկցիոն հիվանդությունները, իր տարատեսակները։ Կան տարատեսակներ, որ բուժվում են ենթադրենք 95%-ը հիվանդների, մեծ հասակների մոտ, հոճկիների լիմֆոման։ Կա տարատեսակ, որ 20%-ն է հիվանդների բուժվում։ Կա տարատեսակ, որ բուժման տոկոսները շատ ավելի շատ են կամ շատ ավելի քիչ են։ Բայց ցանկացած կասկերի տեսակ ունի բուժման որոշակի տոկոս։ Կան դեպքեր, որ չենք կարողանում մենք հասնել արդյունքի, այո, Բայց միանշանակ կան նաև դեպքեր, որ բուժվում են եւ մեծահասակների մոտ եւ մանուկների մոտ իհարկե բուժման տոկոսը շատ ավելի բարձր է։ Ընդհանուր առմամբ մոտ 70%-ը Հայաստանի պայմաններում բուժվում է 65-ից 70%-ը։ Ոսկրային ուռուցքներ, լեյկոպենիա, հեմորագիկ վասկուլիտ, լիմֆոմաններ, այս եւ մի շարք այլ թեմաներով եղան զեկուցումներ, քննարկումներ, ընդ որում զեկուցումներն ընդհատվում էին հարց ու պատասխանով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ՀԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները հոկտեմբերի 2-րդ կեսին կայցելեն տարածաշրջան։ Այդ մասին ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Նրա խոսքով կախված նրանց առաջարկներից կարող է որոշվել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպման ժամանակն ու վայրը։ Սեպտեմբերի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիր արդյոք կարգավորումը տեսանելի է խորագրով ելույթ է ունեցել հեղինակավոր Ստենֆորդի համասարանի միջազգային հետազոտությունների ինստիտուտում։ Այս ապրիլին Ադրբեջանը նախապես ծրագրված լայնածավալ ագրեսիա սանձազերծեց Արցախի դեմ հարձակողական սպառազինությունների, օթուժի, ծանր հրետանու, համազարգային համակարգերի, տանկերի օգտագործամբ, որն ուղեկցվեց նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպտագույն խախտումներով, ինչպիսիք են Քաղաքացիական բնակավայրերի առանց խտրականության գնդակոծումը, դայշի ոչով գլխատումը, դիակների խոշտանգումը։ Բոլոր կողմերից հարյուրավոր զոհերի հանգեցրած նմանօրինակ գործողությունները բնականաբար լրջորեն խաթարել են բանակցային գործընթացը։ Նախորդ 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպառազինությունը զգալի ավելացել է։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանի հետ հանդիպման ժամանակ նշել է Ֆրանսիայի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի անդամ Ֆրանսուଆ Ռոժբլուանը։ Նա նշել է, որ մասնակցել է նաև Հայաստանի Հանրապետության անկախության 21-ին նվիրված զորահանդեսին եւ որպես Հայաստանի բարեկամ գոհնակությամբ փաստել, որ նախորդ 5 տարիների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության բանակի սպառազինությունը զգալի ավելացել է։ Եթե որևէ ազգ ունեցել է ինքնորոշվելու իրավունք, ապա հայերը եւս Լեռնային Ղարաբաղում ունեն նույնատիպ իրավունք եւ ոչ մի ադրբեջանցի պաշտոնյա չի կարող շղթել նրանց այս համընդհանուր իրավունքը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանի շրջանակներում կայացած քննարկումների ժամանակ իր ելույթում այս մասին նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության միջազգային կազմակերպությունների վարչության պետ Վահրամ Կաժոյանը։ Նա անդրադարձել է նաև Խոջալույի դեպքերի վերաբերյալ Ադրբեջանի ապատեղեկատվությանը, Ազգերի լիգայի կողմից Հայաստանի եւ Վրաստանի կազմակերպությանն անդամակցելու հայտերն ընդունելու, իսկ Ադրբեջանին մերժելու, այդ երկրի կողմից ահաբեկչության փարաբանման եւ ի տարբերություն Ադրբեջանի Հայաստանում ազգային եւ կրոնական փոքրամասնությունների բարվոք վիճակի մասին։ Ներկայիս Թուրքիայի տարածքում հայտնված հայկական Կիլիկյան թակավորության օրոք կառուցված եւ ներկայում մսկիթի վերածված Տարսոնի Սուրբ Պողոս եկեղեցու պատին փակցված ցուցանակի վրա թուրքերենով եւ անգլերենով գրված է, որ եկեղեցին կառուցվել է 11-րդ դարում հայկական թակավորության ժամանակ Օշին թակավորի կողմից։ Սա եզակի գրություն է, որովհետև Թուրքիայի տարածքում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների, այդ թվում Բագրատունյաց մայրաքաղաք Անիում որևէ տեղ նշված չի հայ կամ Հայաստան բառը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ամբիոնը կարևոր հարթակ է, այդտեղից հնչածը միշտ թողնում է իր հետքը։ Վերոցելով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 71-րդ նստաշրջանի ելույթը ասել է գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի խորհրդի նախագահ քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը։ Մեր արտգործնախարարների կամ նախագահների ելույթները ՄԱԿ-ի ամբիոնից միշտ էլ իրենց նստվածքը տալիս են, ասել է նա։ Անդրադառնալով Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթի այն հատվածին, որտեղ խոսք էր գնում Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի մասին, ասել է. Իմ ուշադրությունն ամենաշատը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հատվածը չգրավեց։ Դրա մասին մշտապես խոսվել է։ Կարևորագույն հատվածն այն էր, որ մատնանշվեց, որ ապրիլին, երբ Ադրբեջանը պատերազմ սկսեց, վայրագություններ արվեցին եւ զինվորների նկատմամբ նրանց գլխատումը, խոշտանգումը եւ խաղաղ բնակիչների ծերերի խոշտանգումը, երեխայի սպանությունը, ասել է Ստեփան Գրիգորյանը Հիշեցնելով, որ մշտապես խոսվում է, որ այդ հարցերի մասին պետք է անընդհատ բարձրաձայնել, որ միջազգային կառույցները դա հաշվի առնեն։ Շատ լավ է, որ դա ասվեց ՄԱԿ-ի ամբիոնից։ Այս ելույթը շատ կարևոր էր եւ արժեքավոր հենց այդ վայրագությունների մասին խոսելու մասով։ Լուրեր միջազգային լրահոսից Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն անհանգստացություն է հայտնել Սիրիայի Հալեբ քաղաքի իրադրության կապակցությամբ եւ հերթական անգամ հորդորել բոլոր ուժերին պաշտպանել քաղաքի բնակչությանը։ Նախորը ցավ եւ անհանգստություն է հայտնել Սիրիական քաղաքում տեղի ունեցող իրադարձությունների կապակցությամբ, որտեղ մահանում են հիվանդ երեխաներ, երիտասարդներ ու տարեցներ։ Ես կրկին դիմում եմ բոլոր կողմերին ամեն կերպ պաշտպանել քաղաքացիական բնակչությանը։ Կոչ սուղում եմ նաեւ այն մարդկանց խղճին, ովքեր պատասխանատվություն են կրում ռմբակոծումների համար եւ ովքեր պետք է դրա համար պատասխան տան Աստծո առաջ նշել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Հորդարատ անձրևների հետևանքով սեպտեմբերի 28-ին Բաքվի որոշ հատվածներում ջրի տակ են մնացել մասնավոր տների բակերը, փողոցներ եւ պողոտաներ, տրանսպորտի շարժումը դադարեցվել է։ Տարերքի հետևանքները վերացնելու համար ադրբեջանական մայրաքաղաքի շրջաններ են ուղարկվել հատուկ ռիսկի փրկարարական հրշեջ պահպանության պետական ծառայությունների կենթանի ուժ եւ տեխնիկա։ Իրականացված փրկարարական գործողությունների արդյունքում Ջրի տակ մնացած մասնավոր տներից տարհանվել է 35 մարդ, որոնցից 17-ը երեխաներ են։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, թույլ տեղումներ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 6-ից 10, ցերեկը 14-ից 19 աստիճան տաքություն։